onos kai corax kai lucos onos helco menos ton noton entini leimoni enemeto coracos de epicacisantos autoe kai to helcos cruontos ho onos algon on cato te kai eskirta tu de onelatu porro sen hestotos kai gelontos Loukos parion etheasato kai pros heauton efe athlio hemeis hoi gan automon ofthomen dio kometha toutos de kai prosiontas pros gelousin ho logos de loi hoti hoi kakurgoi ton anthropon kai ex auton ton pros καί εξ απροόπτου δε λόι έισιν.